таксама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец наша ніва распачала працяглае пытанне сваіх чытачоў на тэму ста лепшых беларускіх кніг двадцатого стагоддзя мяркуецца што канчатковы вынік будзе апублікаваны ў самым канцы девяносто девятого году пакуль жа абсалютнае першае месца ў спісе займае богдановичаў вянок самая любімая кніга беларусаў Між тым новая кніжная серыя выдавецтва мастацкая літаратура, прысвечаная найлепшай беларускай паэзіі стагоддзя, будзе пачынацца не гэтай кнігай. Калі ў краіне няма адзінай культурнай палітыкі, але пры гэтым адбываюцца жывыя культурныя працэсы, тады іерархія аўтарытэтаў ствараецца не на ўзроўні нацыі, а на ўзроўні асобных суполак. Існуе, напрыклад, савецкая іерархія саюзу пісьменнікаў у якой хіба што з за кансерватызму яшчэ захоўваюцца імёны быкава або брыля а вось у іерархіі лукашэнкавага рэжыму гэтых імёнаў ужо няма не ўпісваюцца ў славянскае адзінства затое ўпісваюцца ў сусветную літаратуру і ў чытачоўскія прыхільнасці пра што і сведчыць апытанне чытачоў у нашай ніве больш падрабязна пра гэты рэйтынг я распавяду ў канцы перадачы А спярша мы паслухаем зміцера бартосіка і Сергея Харэўскага. Прыватныя рэчы. З пачутага, убачанага, прачытанага мы штосьці засвойваем, а штосьці не. Здаецца аднаму Богу вядома, чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады а нешта вельмі важнае нават не затрымліваецца ў галаве. Гэтак мы прысвойваем, прыўлашчваем, прыватызуем свет і ягоную культуру. З'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі, прыватныя рэчы. Музыка галінах жыцця ў беларусі тлумачыцца не столькі эстэтычнымі здабыткамі колькі злабадзённасцю пастановак нашыя тэатры збіраюць аншлягі на пастаноўках у якіх высмейваюць нягеглага правіцеля краіны публіка разумее на каго намякаюць і ад душы ўдзячныя ліцадзеям якія вярнулі тэатру ягоную першародную ролю як кажуць раніцай у газеце увечары ў куплеце пра гэта зміцер бартосік летась як ніколі дагэтуль у беларускім мастацтве стаў часта з'яўляцца адзін і той жа персанаж не памылюся калі скажу што кожны другі твор юных аўтараў на шаніўскага грамафона быў прысвечаны яму іншым часам трапляліся амаль шедевры асабіста я люблю падэкламаваць у кампаніях вершы кандрэя крывіча смерць антыхрыста по краіне вестка с хаты ў хату ходзіць что вялікі мудры правадыр памёр хтосьці шчыра плача хтось хмурнее з твару ды цыбулей вочы змазаў меканор у старога радасць у старога свята у потайкі гарэлкі ён сябе наліў значыць недарэмна збег ён з курапатаў старшыню калгаса недарма забіў Таксама вышэй згаданы персанаж стаў вельмі папулярным героем нашага андэграўнднага мастацтва. Пра яго складаюць песні, у якіх праўда пераважае матыў развітання ад шчырага ідзі дамоў новага неба да патэтычнага таварыш маёр вядзі нас на ўсход Андрэя Мельнікова. Але асабліва часта ён пазнаваўся на тэатральных падмостках сталіцы. И он выступал под разными именами, часто размовляючи словами, написанными зусім не про его, и задолго до его нарождения. И чем большим и трапным было познавание, тем гучнейшими были овации. Такой популярности можно позаидростить. А тем больше, как можно обвести ее увагою, коли самый маленький намек на того персонажа гарантует скандал и навод поспех. Даўно ўжо беларускі тэатр не атрымліваў такой асалоды ад працэсу ліцадзейства і такой удзячнасці ад публікі. Перед апошні раз, калі я не здолеў прорвацца ў тэатр з білетам, была надзвычай модная ў Маскве пастаноўка Юнона і Авось у Ленкоме. Апошні, калі хацеў набыць квіток на ўзлёт Артура Уі на менскай вольнай сцэне. Прыйшлося прорывацца з боем. На сцене, до речи, нічого нового для себе я у той вечір не открыў. Меню театральных приемов «Даешь Брехта» не отзначалася вытанченностью. Але новое я знаходил у глядельной зале, полный тих, кто еще по причине узросту не голосовал ни на яких референдумах и выборах, але кто свой выбор уже подсвядомо зарабил. Головное – на корысть мовы, якую эта публика воспринимает как цалком натуральную изъяву, не только для театра, але и для життя але ні ў якім разе не на карысць персанажа актора ігора сігова чыя схільнасць да гратэску знайшла неабсяжную прастору ў брэхтавым тэатры кожнае карыкатурнае прыкладанне далоні да сэрца зрывала аплядысменты але адкуль у публікі столькі весялосці ці яна яшчэ не ўспрымае беспрасвецці брэхтавага сюжэту як адзін з варыянтаў будучыні свайго пакалення Мне здаецца, Александр Лукашенко выдатна зразумеў сваю ролю ў мастацтве. І што роля тая эпізадычная і пакуль яшчэ дзякуй Богу, не самая страшная ды так трагічная. І што за доходам ягонага рэжыму наўрад ці застануцца ў аналах айчынай культуры творы да стварэння якіх спрычынілася найперш за ўсё злосць. Але смех у нашай зале ўжо патроху сціхае. Напярэдадні калядаў быў збіты кінарэжысер Юры Хашшавацкіх таксама адзін са стваральнікаў таго персанажу. Я не веру, што калісьці будуць названыя выканальнікі такога віншавання. Але думаю, у новым 98 годзе інтэрас для галоўнага героя нашага часу, на жаль, не ўпадзе. Зміцер Бартусік распавядаў пра новае дыханне беларускага тэатру. Портрет жывыя твары і вобразы, якія ажыўляе памяць, у камені, на паперы і ва ўяўленні. Людзі з мінуўшчыны сучаснасці ды будучыні, сярод якіх кожны знаходзіць і свой партрэт. За апошні год менская фотагалерэя нова ў бібліятэцы імя анкі купалы зладзіла некалькі незвычайных выставаў год працы падсумавалі экспазіцыі аўтэнтычнай беларускай фатаграфіі якую назвалі сховішча святла пра гэта распавядае сергей харыўскі француз гаспар фелікс туранжон адзін з першых і найвялікшых фатографаў свету які ўвайшоў у гісторыю пад мянушкаю надар у сваёй кнізе калі я быў фатографам пісаў фатаграфія ёсць самым дзіўным і трывожным з усіх цудаў Яна дае чалавеку магчымасць тварыць, прыдаючы субстанцыю бесцялеснаму духу, які знікае імгненна, не пакідаючы ценю ў люстэрку або ў зыбі на вадзе. Здымкі надара мініэнцыклапедзія 19 стагоддзя. З іх на нас глядзяць легендарныя постаці мастацтва, літаратуры палітыкі, жанчыны і мужчыны, сусветна вядомыя, невядомыя нікому. Але перадусім яны ўсе жывыя. Бесцялесны дух, якому надар прыдаў субстанцыю бясконцае сведчанне таго, што ён быў. Як я не напружыў сваю памяць, так і не прыгадаў ніводнага вартага ўвагі старога беларускага фота в савецкіх кнігах альбо на выставах. Усё дзяцінства Беларусь да 17 -го году асацыявалася ў мяне са страшнымі здымкамі менскіх ускраінаў, паводкі на нямізе, лишь шпалернай фабрыкай. Адным словом, куток темноты. Ани табе выбітнай архітэктуры, а не пастаральных краявідаў, а не людскае нармальнае жыцця. Залішне нагадваць, што якасць гэтых рэпрадукцыяў была як наўмысна вусцішнай. Мала таго, што за часамі ССРу былі фізычна знішчаная большая частка нашай спадчыны. Улады імкнуліся вытруціць нават успамін пра яе. Што казаць, калі да сёння ў нацыянальным музеі гісторыі культуры беларусі налічваецца толькі пару сотняў адзінак захоўвання здымкаў сярод якіх галоўнае фотоальбом жыдоўская жаночая гімназія зменску але ва ўсе гэтыя дарэвалюцыйныя жахі пахіленыя хаты мурзатыя лапцюжнікі бруты нішчыннасць з цягам часу верылася ў шумені недавер стаў прынцыповым калі натрапіў на сямейны бабцін архіў Сярод пажоўклых дакументаў, абразкоў і выцінак са старых газетаў было пару сотняў старасветскіх фота. З іх на мяне глядзелі мае прадзеды, дзяды, крэўныя і далёкія сваякі. Ахайна апранёны і пастрыжаны з пачуццём упэўненасці ў сабе і ў сваіх блізкіх. Учоба, праца, святы, годнае чалавечае жыццё, дзе ёсць месца і песні і жальбе, але няма месца адчаю. Перадусім, для мяне гэта азначала, што наша гісторыя мае нашмат болей фарбаў, а значыць, мусяць існаваць яе праўдзівыя сведчанні. У сярэдзіне 80-х адбыўся нечаканы прарыў. Высветлілася, што безліч старых здымкаў і паштовак і да сёння блукаюць па руках людзей і ашчадна перахоўваюцца ў сямейных архівах. У 83 годзе выйшла кніга вячкі церыша менск на старых паштоўках якая адразу стала бестселлером у беларусі гэтую кнігу і сёння прыемна взяць у руки густоўная аздоба зграбна расстаўленыя здымкі і бадай самае галоўнае яна выклікае чыста чалавечую цікавнасць дэталі краявіду поры году і людзі дзеці і старыя паны паненкі службоўцы гандляры сяляне шляхцюкі Усе папярэднія камуністычныя ўяўленні пра нашую мінушчыну адразу сплываюцца. Пасля былі кнігі пазняка, каляды, дзянісава, шыбекі. Істотная дэталь. Усе гэтыя кнігі былі ілюстраваныя фотаздымкамі з прыватных збораў. А на пачатку 90-х з'явіліся наборы старых здымкаў полацка, горадні, віцебска гомеля. Але ніхто яшчэ не зважаў на здымкі прыватнага людскага існавання, на адлегласці працягнутыя насустрач рукі. Святло ад якога даходіць да нас праз усе завірухі, пажары, доўгія ночы дзегоддзяў. Вырваныя намі з бясконцыя вечнасці і ўзятыя фатаграфіі ў палон бясцэнныя прамяні, здольныя вяртаць сваё магічнае святло да неверагоднасці доўга, прынамсі да тае пары, пакуль існуе здымак, пакуль ён сведама захоўваецца намі. Гэткімі словамі раскрывае канцэпцыю выставы сховішча святла владимир парфянок гэтая выстава что адбылася в апошнія тыдні мінулого году у менской бібліятэцы імя янкі купалы раскрыла нарэшце перад гледачамі той роўны подзвігу пляст беларускай культуры які завецца калекцыянаваннем фото выстава нібы своеасаблівы дыптых складалася з двух прыватных калекцыяў мехася романюка і владимира парсянка Міхай Раманюк збіраў старыя здымкі чвэрцьстагоддзя, інтуітыўна, а часам цалкам усведамляючы, які бясцэнны скарб трапляе да яго. Дагарэлая давыд гарадоцкая царква святого Юр'я 6 траўня 1936 году. Першы дакладна датаваны здымак фотамастака зубея. Дзясяткі гадоў гэты майстар здавыт гарадка нястомна фіксаваў побыт пачуцці сваіх землякоў. Некалькі ягоных здымкаў на выставе уводзяць нас у далёкі сусвет, па якім можна падарожнічаць бясконца. Прынамсі пакуль будзе каму яго берагчы. Шэдэўр калекцыі раманюка здымак фатографа блажко з хоцемскага раёна датаваны 1889 годам. Гэта першы з вядомых сёння уласна мастацкі беларускі здымак. Святочно убранные дети в темном покое, куда врывается сноп ваконного светла. Контражур не разглядит дитячих вачей. Тому имгненню без малого 110 годов. Владимир Парфянок коллекционуя сучасное фото. Сдавалось мне, что это не сдивить. Але подыходишь до сдымка уже далеких 80-х, и тяжко отвести в очи от вачей тых, то ўжо ніколі не будзе гэткім як быў як ніколі не будзе сярод нас мехася раманюка ці фатографа михала жылінскага чыя акты паспеў зберагчы парфянов гэтай выставаю галерэя нова адзначыла першы год свайго існавання першая беларуская галерэя фотамастацтва дзеля таго каб зазірнуць наперад зазірнула ў мінушчыну вярнуўшы першародны сэнс самага праўдзівага і трывожнага мастацтва. Сергей Харыўскі наведаў выставу сховішча святла ў менскай галерэі Нова. Опус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіцё, слухаеце. Ці спадабалася, Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? што вы параеце іншым. У нашаніўскім спісе ста беларускіх кніг два стагоддзя, які фармуецца чытачамі газеты, названы ўжо каля семісот выданняў. Некаторыя згадваюцца па трыццаць разоў, некаторыя па тры, некаторыя ўсяго раз. Наколькі ўсё гэта аб'ектыўна, думаю что до конца стагоддзя калі колькасць допісаў дасягне некалькіх соцень гэта непазбежна будзе аб'ектыўна вы скажаце што гэта ж нашаніўскія чытачы густы якіх фармуе канкрэтная газета але хіба стануць складаць такія спісы чытачы якой нибудь іншай газеты і потым наша ніва акрамя дэсаветызацыі не навязвае чытачам ніякіх іншых спецыфічных густаў Урэшце дзеля большай аб'ектыўнасці рэдакцыя плануе правесці падобнае пытанне сярод прафесійных крытыкаў і літаратараў, сярод нефармальных, неафіцыёзных аўтарытэтаў. Праўда, асабіста мне думаецца, што канчатковы спіс ужо ніяк радыкальна не зменіцца. Хіба што за гэтыя гады з'явяцца новыя кнігі, а некаторыя заўважныя сёння забудуцца першую пазіцыю ў рэйтынгу займае богдановичаў вянок другую споведь ларысы генюш трэцюю беларуская граматыка для школаў бранислава тарашкевича гэтак выглядаюць абсалютныя вяршыні нацыянальнай літаратуры да іх дадаюцца дзікае паляванне караля стаха караткевича і знак бяды василя быкова калі богданович самы любімы беларускі аўтар то караткевич самы чытаны у першай сотні ягоных кніг восем а усяго называецца шаснаць пасля знаку бяды быкова згадваюцца старажытная беларусь ермаловича новая зямля якуба коласа невядомая вайна геннадзя сагановича і геаграфія беларусі смоліча я заўважаю што ў верхняй частцы спісу практычна няма савецкіх кніг і савецкіх паводле сутнасці аўтараў эстэтыка мінулай эпохі незваротна сыходзіць разам з яе кантэкстам можна на нейкі час запыніць саўдэпаўскія парадкі але нельга спыніць час і кантэкст беларускі культурны кантэкст два стагоддзя фармуецца зусім не кнігамі лынькова броўкі і куляшова а тымі што былі забароненыя як бы заглушаныя на час і пры першай магчымасці выйшлі на паверхню як сапраўдныя набыткі літаратуры і нацыі. Зборнік вершаў пад сінім небам Наталі Арсеннівай кароткая гісторыя Беларусі ластоўскага у кіпцюрох ГПУ Францішка Аляхновіча. Апошняя кніга ціня першае адкрыццё савецкага гулагу выйшла ў пачатку трыццатых гадоў на некалькіх мовах і стала бестселлером у свеце у самой беларусі яе надрукавалі толькі пасля перастройкі а вось памяць пра легенды кастуся тарасова пісалася ў восьмидесятые і для многіх стала адкрыццём самой беларушчыны беларусь пад нямецкай акупацыяй юрая туронка адкрыццё праўды пра вайну кнігі адкрыцці думаецца яшчэ будуць з'яўляцца ў нашаніўскім спісе бо літаральна летась з'явіліся выданні пра маладзёжны антысавецкі супраціў пасля вайны і пра ўнутранае жыццё рэпрэсіўнай машыны нквд высокія пазіцыі ў рэйтынгу займаюць таксама таямніцы полацкай гісторыі уладзіміра арлова і беларусы ў сша вітаўта кіпеля таксама адкрыцці зразумела што цікавасць да нядаўна забароненай праўды прыдае спісу пэўную дыдактычнасць а з'яўленне згаданых кніг менавіта сёння забяспечвае ім высокія месцы ў рэйтынгу да прыкладу адкрыцці ранейшых гадоў згадваюцца мала бо забыліся а самі кнігі не перавыдаюцца я маю на ўвазе выдатную беларускую школу літаратуразнаўства семидесятых гадоў кнігі сцяпана александровича геннадзя кісялёва геннадзя кахановскага адама мальдзіса арсеня ліса валянціна хрыцкевича іх нібы змянілі імёны ранейшыя хвалі да савецкая або эмігранская доўнар за польскі абдзіраловіч ластоўскі відбіч акула або постсавецкі ткачоў чаропка сямашка мастацкая літаратура ў агульным параўнанні прайграе літаратуры факту пераважна тут клясыка цётка гарун купала колас гарэцкі маур генюш з найноўшага згадваюцца хіба што алексеевіч разанаў дайнека астатнія радзей і ў гэтым сэнсе думаю спіс яшчэ будзе карэктавацца ўсё часовае непазбежна адсеецца застанецца галоўнае напрыканцы тысячагоддзя наша ніва мяркуе сабраць усю сотню найлепшых кніг і выдаць яе на кампакт дыску паліграфічнае выкананне гэтыя сотні адняло б зашмат часу і сродкаў а кампутары да канца тэрміну з'явяцца ў кожнай культурнай установе памятаю на мяжы семдесятых і восьмидесятых калі мы толькі далучаліся да беларушчыны мы складалі для новых сяброў спісы літаратуры якую трэба прачытаць а нешта недаступнае множылі фотаспосабам. Сто беларускіх кніг двадца стагоддзя гэта ўжо зусім новы этап у далучэнні да беларушчыны і гэта значыць што мы развіваемся што нас не спыніць. Вострая брама беларускі культурны кантэкст два стагоддзя. У перадачы бралі ўдзел Сергей Харэўскі і зміцер бартосік. Прадюсар у празе Сергій Шупа. Аўтары вядучай перадачы галоўны рэдактар газеты наша ніва Сергей Дубавец. Вострая брама на хвалях радыёвабода кожную нядзелю з паўторам у сераду.